Možete li kuransko hadijskim možete li kuransko hadijskim tekstovima pojasniti da li su zikrovi koji se održavaju u halkama, u džamijama, novotarija u vjeri ili ne? Ne. Kad je u pitanju zikr i reč poimanje zikra, znači kuranski tekstovi su jasno pozvali vjernike na veličanje i slavu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ih ladina amanu zkuru Allaha zikran kathira wa sabihuhu bukratan wa asila u značenju vi koji vjerujete Allaha puno pominjite znači sjećajte se Allaha subhanahu wa ta'ala kako se sjećate stvoritelja subhana kroz veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i primjenu svega što žele še'nu naređuje ostavljajući ono što zabranjuje riječima subhanallah alhamdulillah način zikra kojim se sjećamo na Allaha subhanahu wa ta'ala je pitanje koje često kod mnogih krugova bude uzrokom da neki utrbavaju način zikra na način kako nije bila praksa Muhammed alaihi salatu wassalam i prvi generacija na takav način, znači znači zikr koriste kao e, znači koriste zikr al metodom koja nije šerijski nekad opravdana kao što su zik halke derviški nekad i slično što nije bila praksa prvih generacija takav način sjećanja nije utemeljen i nemamo pravo ništa u dinu od sebe a sjećanje na Allaha subhanahu wa Kur'an jeste upravo veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala svim vidovima zikra srcem, jezikom, djelima sjećajući se na Allaha vale zikrullahi Allahi ekbar, a najveće sjećanje Allah subhanahu wa ta'ala namaz. Zato upravo način zikra nema niko pravo stavljati određenu formu i o sebe i staviti ga obaveznim i ustaliti ga kao obred jer na takav način unosi nešto što nije propisano. Zato poimanje riječi zikr kod mnogih krugova je krivo svađe na ovim prostorima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oni koji se sjećaju Allah subhanahu wa ta'ala kako kaže Ali Sjetovu Selam ana u hadisu kusi Allah subhanahu wa ta'ala ana inda dhanni abdi bi إذا ذكرني ذك في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ja sam sa robom kad mislio meni pa ako me spomene u sebi znači tajno ja ga spomenem u sebi a ako me spomene u skupu nekom ja ga pominjem u skupu koji bolji od tog skupa za to veličanje Allah sa rečima Subhanallah, Alhamdulillah, la havla vola kuvata ila billah. Sa učenjem dova u svakoj prilici kako je Ali Sita Vselam ulazkom u kuću, izlaskom iz kuće, osjedanje na jahalicu, u auto i slično, to je sve vid način na sjećanje Allah Subhanahu wa ta'ala.